بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا درس موزي ما كتاب بين ده كتاب يكون جزء يكون هست و در وحده انا الحياة اليومية قرار داريم در وحده من يك حوار گرفتیم و حوار دیمون چسته یعنی حوار دویمان بینی پدر و مادر است خب خیلی در پایان ما فرزنداش و بابا و بیبیش خلاصه مادر میگه که هذا يوم هذا يوم امروز روزی استراحتی است یا که این روزی استراحتی است عطله یعنی استراحت پدر میگه که هذا يوم العملي، امروز روزی کار است یعنی این روزی کار است هذا معنا این است این روزی کار است مادر میگه که ماذا ستفعلو یا طارق ماذا یعنی که چی ستفعل سین ای حرف استقبال است در آینده ها یعنی که در فعل مضارع دراید یعنی که تو چی کار میکنی ای طارق ماذا ستفعلو یعنی که تو چی کار میکنی ای طارق طارق میگه نسو غرفت الجلوسی نسو غرفت الجلوسی نسو یعنی که میروبم کنسه چی هسته رفتن هسته و غرفه گفتیم حجره هسته جلوس یعنی جای نشست یعنی که همون حجره میمانخانه خب گفت که میروبم چرا همون میمانخانه را مادر گفت که و ماذا ستفعلین یا فاطمه تو و ماذا ستفعلین یا فاطمه تو و چکار میکنی تو ای فاطمه خب ستفعلین همچنین در درس پیش گفته بودیم که چه سیغه در 14 تا از یاد کنین که در کدام حالت چی میشه همچنین در مخاطبه در مفرد چی میشه تفعلین خب برام قچی گفت تو ای فاطمه چی کار میکنی؟ فاطمه چی گفت؟ نوسو غرفتن نومی نوسو غرفتن نومی گفت میروبم خانه خواب را غرفتن نوم نه یعنی خانه خواب مادر گفت که و ماذا ستفعل یا احمدو؟ و ماذا ستفعل یا احمدو؟ و چی کار میکنی تو ای احمد؟ گفت که سأغسل الملابس سأغسل الملابس میشویم لباس ها را ملبس جمعش ملابس می شود مادر میگه که و ماذا ستفعلین یا لطیفتو و ماذا ستفعلین یا لطیفتو و تو چکار میکنی ای لطیفه التفهام هيك سأكوي الملابس سأكوي الملابس يعني در مول ميكنام لباس ها را جده خب موماش میگه انا سأغسل الاطباق انا سأغسل الاطباق ما میگه میشویم طبق ها اطباق يعني جميع طبق است خب الجد يعني باباش میگه که و انا سأقرأ القرآن وأنا سأقرأ القرآن و ما قرآن میخوانم خب در دیگه ورقمان مثل هر درسه با مفردات یعنی لغات ها میآیند و با همراهی صورت در صورت در نفر استه میگه یوم العمل یعنی یوم العمل یعنی روزی کار روزی کاری یعنی که هر روز در کار هست یوم العطله یعنی جای استراحتن شده است یعنی که روزی استراحتی خب اطباق یعنی سه ترکل مونده است یعنی که جمعی طبق ها همین عرب هم طبق می طبق اطباق خب یک نسو یعنی که بعد و مرد یک نسو اک نسو ما میروم تک تو میروی خلاصه ملابس گفتیم که ملبس جمعش ملابس یعنی که لباس ها یک غسیلو یعنی که میشوید و مرد و یک وی یعنی یک وی است یعنی وی مرد درزمال میکند خب خب تدریب میگه عجیب ان الاسئله به اختصار با سوال ها میگه با اختصار کوتاه کوتاه جواب تین من یغسل الملابس میگه که لباس ها را کی میشوید خب در دهیار کی گفت میشوید همون را میگه جمعه ایسه که فلانی یغسل الملابس من خب و غرفت الجلوسی که خانه میمان خانه را میروبد فهمان خلاصه همه این سوالا را از داخل حوار جواب اختان کلمه هاش یذهبو فعل از سنجه یعنی به رفتن یا به روز جمعش ایام میشه و عطله عطله جمعش چی میشه عطلت میشه یعنی که گفتیم که روزی که دمگیری روزی استراحتی عمل جمعش اعمال یعنی کار کردن و نوم نوم خواب میشود و ملبس گفتیم ملبس چمش ملابیس و طبق چمش اطباق خب از اینا اگر فعلاش رو بگیریم در فعلاش چی میبراید خب راجع عرب افکیم درس پیش گفته بودیم کنسه کنسه یعنی که رفتن کنسه یک کنوس و او کنوس کنسون و ایش و غسل یا غسلو ای غسیل غسلون و كوا يكوي انا اكوي و كويون مصدرش می شود خب قدر چیز انشاءالله با چیز اشتخای بود در درس و تمرین وشه سوال میکنین و جوابتون میگیرین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام و رحمت الله وبركاته